Azken geltokia Silozi berratian Eta antxeta irratian Silozi berratian ostiraletan... Eta antxeta irratian hostiraletan Pederatzetatik <laughs> amarretara etorreak azken geltokira. Ongi etorriak bai azken geltoki errati saioa. Beste batez zuipe bat batez Hori da, eta gaur, dut, seigarren saioa dela, ez? Bueno... Ez, zuentzako zazpigarna. Zuentzako zazpigarna, bai, baina hor... Eh, lehenago, bai, bai. bat egin genuelako... Blues Brothersekin baina ez du errazkinik ez Ez da batean notatu gainera. <laughs> Blues festivala ondoan daukagu bai. tu, txabal. Pasara kasi urte erdia ja. Eta pero asko egiten du, da da, Blues festivala. hori, hori revival bat izan zen. Ba, hemen beste oh, talde berri bat ekartzen dugu hemen. Ba, ze talde, supergras. Supergras. Superbelarra. Eta zergat, zergat gu supergras, ba, arrazu bat dago, ez? Eh, ez. <laughs> Hor... <laughs> tokatzen bai, zela. Hortza egiten du eta bak, eh, berotu egiten gaituzte, ez? Eta hotzak eh. o, eta o zer da, opa, gamna ez. Bop, bop, bop, Ba, hemen, bueno, egia esan oso berotu gaude... Em, em, bai, kalefakzio masina. Hori da, kalefakzio masina edo berogailu zerarekin, ez? Bai. Baina hor... Bai, eh, <laughs> du asko berotzen, ez da gizni. Dago estrategikamente kolokatu gainera. Hor izkin batean jarrita, bai. <laughs> dugu, jartzen bada, igual bero gehiago ematen du, ez? Gainera dago, leio baten onduan, que leio erratikan eskapatzen da berua, pero dena. <laughs> Osea, dena dijo a leiora, ez da horrenak que está... Bai, bai, hor... Molekula bat. Hor gruntxe estiloan abaritzen da. Oh, ez, eh, kurko bai, diseinatua. Hori da, eh, pixat kuboarekin eta... Ze kubo? Bo, hor, eh, atratzen denean... Ah, eta hori den. <laughs> Eta eta kamiseta bat. Edo, Falta da eh, gaur ere bai, tío. Bai, zati, lehen kalefazio maixina jartu denun, eta teaten zuitu nor txispaso batzuk gort. Ah, bai! Ba, esan eh, gure nugu, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, Azken atea ginen bizitik emendikan. Eh? Hori da. Baina beti gure bizitza arriskuan jarrez. <laughs> Hori da, eta zuen ere bai. Belarriak. Zuek ez hemen gure bizitza arriskuan jartzen dugu. Hori da. <laughs> bai bai, dago notzakin kanpoan daude da, oso polarrak da. Hori da. Polarra. polarrak. Itzuli dire. Itzuli dira, hori da. Ez, mai, mai azpian Eskutatu. <laughs> Nago, ba, hainbeste hotza ekan ez kesartu dire barrura, osea. Hainbeste hotza iten du ezen. Ezen, eh, estatuak edo... No, ez no, no, no, estatu euskaraz? Estatu? Zer, estatu, estatu, estatu maian. Estatua, estatua. Estatua, estatua, bai, bai, eh, bai, bai, bai, bai, baina hor zera hauan daukat edo eh, bai, eh, Esan berriko frase hori Enbestu hotza dago ezen estatuak mokoak dituzten <laughs> Bueno, basiko era pixkat, ez taldeak egiten, txon, eta zene era pixkat Gorri, gorri da, vale, vale, vale <laughs> ba, ba, taldea da Supergrass, eta bueno, entzun duen kanta ezen da Pumpin on Justerio Eta da irugarren diskokoa Ar, nungoa dire superdazekoak, a ber? Kaliforniakoak. Ez, Mississippi. Eh, Adela eh, Adelaida, eh, Adelaida. Idaho. Texas. Eh, Boston. Australia. Londres. dira estatu batotakoa. Mierda, Londres. Balearetakoak. Eskozia. Ez. Mierda. Soriakoak. Suezia. Ez, Oxfordekoak dira. <laughs> Oxford. Unibertsitatekoak. Bai, bai. Uau, uau. Ondo ikasiak ez gaude ah, hoien pare. <laughs> ez nago horren pare. Ba, hauek, eh, Osforrekoa dire, miratzen da lau eta eh, sortu zen, eta rock alternatiboa jotu dute. Hemen punk rocka bakarrik. Baina, <laughs> alternatiboa ote, benetan? Ez eta esango dugu, gero. Erantzunik Eta zuek gure Twitterrean sartu eta... Twitter, eta... Facebookean, eta et, eh, ah. eta Googleek daukan gauza hori. Ah, bai, nola da? Hori da, badaukagu. Nola, e, ez, ez daukagu, eh? Google Plus edo. Ah, bai. Hori, hori, hori. Bo, korrea daukagu, baina ez bagenu bezala, ez? Bai, ez daukagu. Bueno, esto se zer da. <laughs> bai. Betiko mesuak. Bai, bai. Eta, bueno, a ver, eh, parte txengu. Ke Bai, bai. <laughs> Venga. Ikus ezagun. Eh, bai, ba, bueno, daude... Eh, daude bi anai taldean, Gaz eta Rob Kumbertz Gaz, perrido, Rap. Ei, rap. Gaz, soprano eta rock. Gaz. Gaz, izan. Gaz. Joder, tizen hori. Eta gaz edo moti izango den, edo izen erreala izango den. Eta pin bat. Eta eh. gaz jotzen du gitarra eta haotxa. Eta ero bestia behar nahi arrop. <laughs> Bere haotxa ondo jotzen du. gaz, <laughs> gazek gitarra eta haotxa jotzen du eta gero zein da bere nahiak. Ba, teklatuak eta, bo, bitxik ere bezala baita dela astrofizikoa berea nahi. Oxforakoa balin badira. Ba, ba astrofizikoa, baina, bueno, ze, hori sobrebalaut eta gain, ba, gain, bola, gain balorazio bat dagorren inguruan, ez da, nik uste dut, astrofizikoa. Tipo, oiek gainera, balitzen dira mikroskopio, oza, mikroskopio, ez, justo kontrakoa. Teleskopio bat onduan nahi tokandose, oza, barrabiak ukitzen egun guztia. Azken finean ez era, ez fizikaria, ez, ez astro, astrolopitekoa. Gaina, nola lezu demostratu, zure teoria dagoena beste planeta batean ez dakiz bat galaxietara, nola duzu demostratu dela egia? Bai, hango gravitatea bost aldiz handiago da, eta zuk zehosteak izotio. Bueno, bueno, baina... Ba, ba, ba, hori txikikeria dira, hemen, hemen gauza garrantzitsuei iso egiten diegu, eta... Iso egiten diegu, eta... Bo, beste paterdeak, a ber, Mike Quinn, Uyu. baixua eta, bueno, atzeko ahotsak. Kasi esan bazen Mike Burkett. Mike ah, Quinn... Eta fondoko ahotsa... Estuin McQueen, edo? Estuin ah, <laughs> e, e euskal herritar bat eh, antzestu zuen, ez? Steve McQueenek. Ez, Steve McQueen. Steve, no, nor da? Ez, ez, ez, ez. Beste bada. Ez, ez, ez, ez. Trompatu egin zera, trompatu egin zera. bueno, jarretzen dugu. <laughs> Bo, este patearda, eh, Danny Goffy. Goofy, edo, eta, eta, Goofy Disneykoa. Danny eta, Mickey Goofy. Goofy bateria, eta baita... Danny Mickey Goofy. Zetxorua zen Goofy. <laughs> Ostra, chaval, baina Ustia, oi Oitzen zin, oitzen ez, Walt Disney Ez nola zen, Club Disney Yo, Miki Oh, oh, la Mickey, oh, oh Gufi <laughs> arlotea Lo curioso de la chacurba, tío <laughs> Chacurba, chacurba Vai, vai, da chacurba Ah, bai. chacurba Ah, vai, eguilla, chacurba Gufi ah. la chacurba Chata, bai. creo que Mickey, Pluto Vai, da, beste chacurba Que da curioso Pluto, que sin duitzekin Vaya, Gufi, vai Bai, bueno, total, esaten duen elako... da más retraso Goofy que Pluto. bai, Pluto, Pluto gauzak ekartzen ditu ahoan eta horrela, baina... no me extraña da... Disney eh, kriogenizatzea. <laughs> Horako tonteria gazmatzen. Goofy, tío. Gaina joaten arlote baten gizan horrela. Eh? <laughs> Beti zapata hautsiak edo... Ula, Miki! bueno, bueno, va. Hola, Gozi! Eta duken du dugu, eka. Oh! Ba, sentaldea eta buetatu, <laughs> era. Esa tengo uno en vez de la... Vigarren un desfase la hostia. A ver, no les ha salgo tu Eh, tal Bueno, va, bien ayak. Bueno, va... Ya, ya, no les ha gustado siren bien ayak. Va, es va, eh, gaz, eh, cumbes, abeslaria, Eta Dani Goffi <laughs> Dani Goffre Bateria Betik gure Goffi izango da eh. Ba lehen zuten talde bat The Jennifers izenekoa Eta bueno, atea zuten ba single bat Just Got Back Today Eta bueno, ba nahiko arrakasta sortu lortu zuten Eta ba nahiko tirada gutxi egin zituzten Eta ba bitxike bezala izango dugu ba Biniloiek nahi betuzu orain lortu, ba, bali dituzte ez daik, egun edo beregun euro, ez que... da, ni... Nik, nik ez dut pujatuko. Ba, ni ez da. Baina. Mierda bat da. <laughs> Oh, oh, ba, nik bai! Oi, eriki eskainia, mierda bat da. <laughs> Bueno, ba, en, entzungo dugu itxon, eh? Bai, bai. Hoi entzungo The Jenny's First ko kantaren... pixka, The Jenny's First. Jenny's Eta jarriko dugu Piskat erdia, baina piskat lena horrela nahi dugulako. Bai, baina <laughs> dugulako, oh, bai, hori da. Guatzen zutera piskat. Just got bat kanta. gustatu zaita besti hau. Bai. Bai, ongera entzuten buru belarri. Bai. Baina nahiko lasaia da, ez? Piskat, portaren gatik ez duzu uste, bueno, ez, ezin duzu asmatu horrelako izango denik, ez? Zeran honik ustean dugu neskal lerden bat, edo, ez? Bai, bueno, bai esan, kalipo esan... bateri zelako... Mi, miazka da, edo ez... <laughs> Eh, ematen, ba... Esan behar dago, ba, hau... Eh, Intzituztela, kompostatu, zituztela... Komposta, bai, kompostatu hor... Asko ez genuen esaten, eh? Non bai, bai. garoñan, edo... <laughs> Ba, justo, ba, amasei, amasazpi urte zituztela komposatu zuen hauek, hasi que... Multiko arroxikoak. Bai, nahiko, zait, Beatles izan nahian edo lak zerbait, baita, hasi ziren. Eta gero, ba, pixka taldatu ziren, ikusiko, egun bezala. Pixka gogortu edo apaldu, bigundu. Bai, gogortu ziren, bai. bai. Ez gaude horren pare. Bueno, ba, eh, eh. hauek, eta Jennifersko taldikideak, ba, esautu zuten gero, en, eh, baixu jolea, Mick Quinn, Steve McQueen koeko, ah, bai. esan deuna, ba, oie lan egiten zuten, ba, Harvest restaurate batian hor Oxforden, eta asistien hitz egiten, egiten musikari buruz, komo ahi, ba, ze, ze guztu dituzuzu, ze bestea, ta, neko guztu berdina zituzten, eta asistien jotzen, eta bueno, miratzen da eta mairuan, ko txailan, ba, Teodore Supergrass taldea sortuten. Eta, uno, geho, hiru hilabete barru ba, zuten, ba, Teodore izena eta jarruzten zimaz ba, supergras izena. Ba, Bakizu zergatik zen Teodore hasieran edo? Ez, egia zen hori investigatu barra daukat. Zago zuten edo osaba bat edo... Ez dakit, Teodore edo... neko izten arraroa, ez? Baino... Edo gizonez mozorotzen zen emakume bat behar bada. Zen daiteke baita, ez? Teodore edo Teodora. Ke ba, Teodora mm, gizona, ez? Bai, bueno, baina... Odor gabatxos da usaina, ez? Odor, eta te, ba, zuri usaina ematen dizut, Teodor de Graz. No, no, es la gracias, ¿no? Es eh, bien ba. en menuri, ah, te puesto atera será en... No la cena ta, bai, ba, bai, bai, zuri eh, aina maten izu, super belarrus aina maten Super belarrus, ah, ba, hori oso gogoeta interesgarria da Bai, bai, eh, baliteke, baliteke eh, beste oh, oh, oh. saio batean eh. ah, Hori, ah, ikustea, ez da Edo ez eh, Komet inbo <laughs> Mugitu egiak Ba, ba. Hori da... Ba, guatxeak gure lehen dizkakin, no zen. Ke ez du emango denbora... Habe, zenba dizka ditu uste? hori da. Ba, dukate bost dizka, uste. Ba, bost? Dizka. Neiko... Bai. Bost? Eh, se, edo. Sei dituzte ez Bueno, beste ba dukate baino. Gero esango dugu notik. Ja. Entzuteko, oh. bestela ez dute jarri. Hori da, top secret. Norbeitek entzuten... Bueno, makarelas aparte, norbeitek entzuten digu egitan. Bai, ba, bai. Bakarrak bakiko bai ez, da, entzule fijo bat, bai. Bai, beti... Aztelen ero. Bai, beti sinatzen ari niz kanpoan ez, eta... Bai, bai. Zera, zera, e, kaka hori egiten duena, eta bai. Zin, zera, zera... Bo, lehen dizko, a ber, ba, I, I should koko, izteneko. I should koko. Naiko izan ah. harraru, ari eh, dizko izateko. Es, I should koko. I should koko? Ta, koko hori zer gati da. Koko zer, eh, eh, sesamoko... Zerealen gati koko. Chimino hori, koko, koko zeleal horiek edera. Eh, ah, horregatik izango da, ba. Eguzten nuen sesamoko koko izango zela, bado koko oh, bat. Oh, nuestras galletas. Karo, karo, koko. Kaileten eh, Ez, ba, beti bezala. Galleta zanpatzaile. <laughs> ba, er, ba. Geroago zanpantzar ere ezagutu. Oh. Ba, koko hori dator, ba, lehen ziren, ba, kafe koko. Zeneko batean Oxforden eta sin más hosti de ato. Pizka xika, ez? Koko, la Coco Chanel. Coco bai. Chanel. Eh, Rete hori gustatu zaik gehiago. Bai, ez? Bot. Café Chanel eta Coco. Ah, eta Coco sesamokoa sesa mokoa. Bo, ba, jarriko kanta bat, izan du nu, Kauk ka, by the fire. Eh? Mea dut zan da, Kauk by the fire. Kauk by the fire! Su, uh su batik hartu bat, oin. Eta, bueno, <laughs> nahiko bitxikeri da. Zaten, Asi nes hola ikusten e, informazio bila hartze kantari buruz eta jartzen zuen e, bo, <laughs> Wikipedia nes, Hemen bere, ez ez ez, gure sekretuan da ba. Bere bizikoa ausun egiten Uli, bea ba, Batien jartzen zuen, ba, izan zuela e, Esto ban Jartzen zuen ba, dela bestia konpostatua Bo, tema dela e, ba, e, bati, bo, gizon bati, e, harrapatu ziotela e, marihuana zeutalako. Harrapatu zioten polizia eta bere atxiloketari buruz ba, egiten du kanta. Bale, hori jartzen du batean, bale, bale ba, <laughs> baino egia da, ba, justo gizon horrek dela ba, taldeko abeslaria dela. Ez dela gizon bat. Ez dela gizon bat besterik gabe ez, gizon A da. Gizon A, taldeko abeslaria abesten du bere atxiloketari buruz. Eta da gizon hori gaz. Gaz, gaz kumbez. Azer pereko ja, tio. Bai. Ta... Hemen... Nola da gizona? Gaz. Gaz. Gaz, ui, jartu erre bat gar, sua, fire. Bai, Energia nuklear. Energia nuklear. <laughs> Ba, izan zuen sekulako arrakasta, izan da, bat taldearen, bat single sonatuena eta arrakasta eginen nortzuena. Zabalduena. Baita zeon, baita momentu oso on batean, ba, Britpop eta... Zer? Asko, Britpop. Zer? Ba, Britainako bai. popa eta... Ah, Brit... Britpop edo... Desistu entzuten nio bai. horrego, eh? Ba, ba, Britpop, ez, eh, eskulturak egiteko eta... Uh, Shitpop. Shitpop, baita ezagutua, ez? Shitpup. Ba, Britshitpop. Fuckpop bueno, bueno. Fuck Papov. Bueno, guazen entzutera, baina kanta dena esaten nahiko motxa da, eta dena entzun behar da. Osi que guazen entzutera... Hor daukazue... abesti ona, ez? Zer kanta? Ez duten zun. Oh. <laughs> ni, ni bai egon naiz, eh, bueno, arreta bizia prestatu diot, eta esan berra daukat, ba... Bai, ondo... Era mardulean, ez eh, Era mardulean, esan da... Sekulako kanta. Ez du gantzun diotako inorre. Sekulako kanta, bai. Bai, bai. Diskaren kanta! Diskaren kanta! Bueno, ba, ba, kanta! jarriko baita eh, beste bat, izena du leni eta baita zantzun ba, arrakasta asko. Eta zan barrego, ba, supergras taldekoak, ba, jartzen dituzte kanta asko, ba, beti pertsonen izenekin, bueno. Bat daukate Lenny, geho bat daukate Richard, eta ez da gitu, zer dugu kantari, ba, pertsonen izen bat, ola, sin mas. Ez da, Mark edo Uri, hartzen badiogu ez. Edo The Masked eh, Speaker. The Mask. The, Masked Speaker. The Masked Speaker. Ikusten, falta ben kamara bat, tio, ikusten, horako Me eh. hori egin genuen, lengo astean, horla... Bai, bai. Eta gure... Ikusten dugu, noiz baita, eh. Bai, eta gure logarren bitela, ez, orain montatzen ari da. Ah, bai, hori da. Ez, esan behar daukagu, eskerrik asko... Eriki. Erik. Hoi da. Eriki... Gure... Gure... argazki denak da. Bai, ari da, enkargatzen gure. Bai, kurra. <laughs> nahi da. <laughs> Artura, artura hartzen da. Baita gauzak aldatu dituta dena hor, eh, iboxean. E, Obera. Bai. Gaur ikusi zure Facebook. Eta <laughs> zure Facebookan zegoen argitatatuta gaurri. Intro bat, intro misterio txua Bai, bai, porque Se maten zen nion eta gartzen zuen eh, Loading, loading, eta zen inoiz, inoiz, inoiz loaditzen Hori da Oigo, igo duzte duztuko hackerra Oooo! Ah. Ah, deustuko oh. hackerra, oh. eh pribatuekin uri Ah, ez nire Ez Ez ni ikutu! Ez ni ikutu! Oh. Ni agartuko nahi izpilo horrean eh, nire titiak eh, tapatzen, no? <laughs> Bueno, bai. bajarko, gaian <laughs> lehen kanta eta zen maz. Lehen diskan gaude. Ja, ta. ta, toma. Eh. Eta koltsoi, eh, koltsoi moduan zeko neukan musika hemen ah, bukatzen da. Ah, toma, Ta, bueno, eh, hemen jarko ba, iru kanta lehen diskakoak. Ez tokago koltsoirik? eh, orain, eskendu dudet. <laughs> ta, lehen ikanta jarko, eh. Hemen dik... <laughs> Sonatu hemen mobil batek, bai. Leni, Leni, lehenengo diskakoa. Bai. Bigarren diskako ez da Leni. E... The Lenny, Ah, bai, Lenny. Lenny eta Carl. Eta ah. Wigon. Eta Barney. Ordoa. Eta Homer. Eta Homer. argi ikusten dugu mugitago, mugituagoa dela, ez? Mm, bai, bai, argi eta garbi. De Jennifer edo baino. Bai, bai, bai. Ta beti jarrera hau mantenduko dute edo aldaketerik egongo da. Jora yeah, esponentzial edo logaritmikoa daukat, eh? Oso galdera, oso galdera zuzena egin bai. duzu. <laughs> Ni uste daukatela logaritmikoa, baino berant <laughs> Nola, eso... Osondo esan duzu. Hau da, eh, lehen Beti egiten dugu ja berdina, ez da ja planteatuko dut, ez da egite, agian, hasi ba, <laughs> azken diskotatik eta bukatu oh. lehenengoan, edo. Eh, etxe izako jo etxarra. <laughs> Ez, ez da azkotan egiten dugu behen ben diskoa oso noera eta azkenikoak oso txarrak, eta aina ziorko era lehenko txarrak eta... Arda garriak, bikai. Bueno, hanko, bueno, ikusiko gu, noa dihoa, talde honen evoluzioa. Bueno, jarretzen du gaien lehen diskoan Konvoluzioa Gaien eh, All Right All Right Edo himno bat bilakatu zen Guztia ondo, All Right Kan, Ta kantau himno bat baina ikagarria izan zen errazuma batuan Ta, bueno, bitxik ere zela nola sortu zen kanta ba Ezan gustu zuen, buah Kafeteria ba. batean Ba, ez. Esa, esategatik bat, koko. Eh, koko, hori da, koko. Ingalaterra guztian bat, esategatik. Gufi oh, koko ba, kafete gira joan zen. Que ba, ez. <laughs> ba, sortu zen, zoden, justo, ba, txabolo bat, ya. Oh. Ba, hemen bezala, <laughs> kalefazioa agortu zen. Oh. Eta zoden, ba, zua egiten, ola, zua, bueno, <laughs> egiten saiatzen. Eta zin hor saiatzen egiten, eta zin bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, eta zemaz, esaten du, ba, bizitza nahiko zorion txua, bizti, bo, gazte, gazte egin egiko musika, eta neko, hona. Eta, bueno, ba, hau, hau da, ponien nirako egun eta kaston pasada, ez ati. Ba, honen bideoklipan hartzen dire denak, hola, ba, jarria eta... eta baita goe batekin, gurpilak duena, puten, e, eh, ba, Hortikan hori batean. Koitibera bezala? Bai, hola kontra bai. bai. Goitibera. Goitibera, berda. Beitigora. <laughs> Bai, ba, justo hori. Ta, bueno. Bukatu dago koltsoia. Oh, <laughs> oh, oh, justo. Oea, koltsoia. Oh, ja. Bueno, ba, jarretzen dugu, justo. Bitxigari horrekin. Ba, videoklip hori zen ikusun zuen, ba. Gure lagun Steven Spielberg. Ikusi zuen videoklipa. Ta proposatu ziren braiei. Egiteko telesail bat e, ba, estilo, ez da, komedia bezalako bat, hola, gazteik eginiko, ez da, komedia bezalako bat, eta beraiek ez esan zuten. Nezutela jarretu musikakin, eta behien bigarren diskoa, ba, prestatzen hasi. Bueno, bueno, hori ikusi beharko da, e, ez bai. gaude horren pare. Eh, ea, beraiek dauden horren pare, pare. <laughs> <laughs> Eta behien bigarren diskoa ja saltatzen dugu. Baina orduan... Ah, eh, ez, ez, ez, ostra. <laughs> Keba, keba, itxo galdera bat daukat, galdera daukat, andereño. Gero, txabolan esan duzu All Right kanta... Esko eh, latu, nago ni! Eh, nina, ja. Eh, asmatu zutela All Right kanta txabola batean, bai. eta bai. historia da, hotza zeukatela eta kanta asmatu zutela, ez? Hori da, bai. bai. Hori da, hori da historioa. Bai. Bai. Bueno, bueno bueno, originala, ez? Ez da ez zer gelditu. Bai, e, ez da ez da gertatu, baina originala. Nik uste nun zela que ez zutela lortu egiten sua edo lako, zebait. Ja, nik uste nun sua, saietuko zile egiten sua. Arizin egiten sua eta bat irok kurritu zitzaion melodia. Beste baten nilea piztea edo, ez? Hemen importantea da, bukatu zuten egiten sua. Hori da. Sua entzuten eta arrait e, dator de ai, ai, ai. Ba-, <laughs> bat errezenta. <laughs> Ez da, que ne... Bueno, Neko teoria horiek kutzik ditugu, eta jarriko kanta, neko ezaguna da, gen ezagutuko ez zute Nik ez All right, kakanta Kakanta <laughs> Ai, ai Venga Hora kakauta ezela kanta laia! Uh, uh, uh, onda, eh, ez, alaia, onda, pizka pilak, eh. Dantzagarria, kargatu eh? edo, ez? Ez. Ezin bai, petatzen mikro... Baina esan behar da, que bai, eh, zer? Ezin zu petatzen, unai. Anitzen ni petatzen? Bai, bai, petatzen. Bai. Petatzen ari zen, eh, unai! Petatzen ari naiz. Esan behar daukat bai ezaguna dela, baina ez da nire gustokoa. Kanta hori ez dago nere pare. Ba, na, no fixen. Ba, nik alaia ikusi dut positiboa, eta ondo, ondo iruditu zait. Anda, eh, ondo, iruditu zait. Ondo, Jareko fondo bezala pixkat Ari txatxu gutxuriko matraia Azer desfasea Sorginen lanatza baino gaiago Zuri Marko zer utzen zaizu kantau Zagin, nahiko ona baina ez da Ja nahiko entzuna daka eta bueno Ezin desaketa esan Ja, da, gerra bada Oso oso entzunda dago zait. Baina hona da, dantzagarria, zait. Positiboa. Bai, bestekin alderatu zau positiboagoa dela uste dut, ez? Bai, edo, hori... Letra ba, Beste ikutu zaio, <laughs> ez da? Iesan ez. Nork ulertu du... Osea, ez ez ez ez ez ez ez ez Zaitzat esaten dela positiva melodia gatik, ah, no se. Bai, bai, ah, pixkat, eh, maiorrean komposatu dago lako, edo, ez? <laughs> Bestiak menorrean, ez da? Hemen betoen txikitxo bat dokago. Eh. Azte <laughs> nolako despasea, eta gaina mikro bat puzkatu Mikro bat egin zait zeratik, baina orain dena konponduta dago. Eta egin jarri arazo teknikoak Kitxo Kitxo, egina dago ba, dena Eta, behar duen euskadik Gernikako piperrak, miseraz beteak Eta, Eta? Kito! Kito! Kito! Kito! frase gustia esan duzulako Kito, eta eta gizela bukatzen Hori zer da? Jaunta... Jaunta... Euskal telebista egin du erik onena, pero de calle Bai, bai, bai Eta, kietxo! Kietxo! Kietxo! Bueno, ba, jarretuko du. Bai. Zen bagarren dizka gaude, orain? Ez, ja, lehen, lehenengo gaude. Horain? <laughs> despe. Itxon, itxon, itxon. Horain pasatuko du bigarrena. Ta, bueno, esan eh, duen bezala, dihua esponentzan moduan, baino berantz, <laughs> berain. <laughs> arrakasta, bueno, arrakasta jarretzen du. Eko arrakasta handia. Txekilkat eh, bat, izan zuen. aitor, behar dugu denbora gehiago. Bai, zeren, ja, eh, e, e, eh, iaia, bueno, iru laurdenerako erako bidean gaude. Hor indik hanbos minutu falte, eh? Oh, Baina, ma, eko... Aien esplikazioen nek esan eta jarri Bueno, da torna azte hartu. Bueno, horrego dako, tu, tu, tu, Bo, ba, ba, behien fanak edo, Bai, eh fan guztiak eta jarretzaileak Benetan jarreko dugu lehenengo le diskoko beste kanta bat Ez, eh, ez, ez, ja bigarrenean Ah, bigarren gode? Ez ah, azkar, eh? Ostia, hau gaita mazazpi min <laughs> Ba, nesuten, ba, baita, ba, lehen diska dezela aixurtkoko, ba, bi bezalako bat, baina izan zen guztiz diferentea. Arrakasta sortu zuen, baina ez hain beste. Zona, jarriko dugu, ba, kanta. Lehen zan duzela, zela, ba, gustatzen zaie, ba, pertsona izena jartzia eta hon jartzen, ba, Richard irugarrena. garrena. Dizka, zer gati, zati, lehen zaukaten beste bi kanta <laughs> izena zuten Richard bat eta Richard bi. Hau Richard Iru tokatzen den. Eta gian, azken diskoan izango dute, ja, Richard berrogei. Oso bilbide logikoa jarraitzen dute, ez? <laughs> bai, esponintzialki. Edo, ba, jarretu. Denbora asko ez doka honez, haien jarriko bila kanta eta... Bai. Richard Irugarrena. Richard Kerr. hortikan. Ama, ah, ba, ez duk jazidu, senyor, nimen guiratua izan da. <laughs> bueno, ba, neko denbora azkustu da, eh, gabiltza. Horrengo kanta. Bai, <laughs> ja, horrengo, horrengo diska, ja. Diska, ze diska, diska den kanta! Diska den kanta. Hemen, diska, supergras iztenekoa. Toma, superbelarra. Ba, izen berdin, jaz. Marihuana edo zer da? Supergras, target, Eza? Super marihuana edo... Super... Get dizzy. Supergras, irugarren diska. Bueno, ba, lehen jarri du lehengoa bestia, pumpin on jesterio, eta ba, diska ontakoa da, zik ez du jarriko beste bat. Ja, laugarren diskora, venga, asi. Ze diskaren kanta! Eh, irugarren diska ez alda ona, edo ez aldu zu ezer. Irugarren a... Mierda bat da. Ez eraterako emendik. Ez, jarri du lehengoa. Mierda bat da, bai? Bai, lehen jarri du lehengoa. Ah, bai, horra hasian jarri duguna, ez buu, buu, Es que se Bai, bai, zure mikrofona pitatzen du pilla bat, tío. Te motivas <laughs> hor? <laughs> Mikroa jaten dut. Bai, bai. Jatxia su volumen, atea. Baita irentxi ere. Horrengoan, txiko dut tasar gabe. Gaizki portatzen zaileko. <laughs> Eta hori zer. Andere, ño. A ver, la dizka, ya. Venga. Zer, encanta! Life on our planet. Zer, encanta. Zer, encanta. Zer, Eta hona, hemen dago, ba, single bat, dela Grace, izenekoa. Eta hor jarrien zuten, ba, diska batian... I darlingen apuntatuko dugu single hori. <laughs> Grace! <laughs> Ta... Grace gainera, tío! <laughs> zer, barkatu zer, non nintzen? Grace? Da, iz, Chris da ize eh, kantan izena, no? Bai, Grace. Singela, i darling, pareja gaurkitzeko. oh! Oh, ze, ze txiste hona hori! Oh, oh! Eman bostekoa. Toma! Entzuma bueno, duzu, ba, eh? anedota duzela, ba, beste honetan, zeon... Bitxikeria, mesedez. Bai, bitxikeri. Hori da. Hori da. Kuantatu ba, izan, guztu? Zeon, ba, neska bat, eh, juten zela, beti, ba, eskatzen dirua, umentzat, eta uh -huh. azten zela, ba, oiuka, the money for the children, da, save the money. Ta, ba, egun batean, zeon, nahiko edanda, ba, gure abeslaria, taldekoa, eta esen ba, posaten, no seke, sartu zuen agian, ba, jartzeko be, be aldeko diskan edo, nesaten da, e, abesti arraroen diska batean jartzeko, baina una, azten zen egiten egiten, Be aldeko. <laughs> Es que no la Es que no eh, be, be <laughs> Besaitos. <laughs> Ah, beste erpegi masaileko ez <laughs> Masail kontrako aldea <laughs> Bigarren letrako edo Bigarren itzkiaren aldea edo ez no, no, eh, bai. bai, <laughs> Da gondo itzulia, pero pilla Be aldea, eso si sí. Ta bueno, ba, sin ba, ba, Justo ba, letra hoiekin Entzutea besti bat, aneko arrakasten son zuen Ez du jarriko, zati ez da Odenborarik, Eta jarriko ja, behien urrengo diska Dela, Rod to Rowan. Hau zer da, bosgarren eta azkeneko aia. Zetizkaren kanta! Bai, bosgarren eta ez. Ez, eh, ez azken aurrekoa, dakate, ah, beste bat. Ah, beste bat. Eh, bat nuke izaten zetizkaren kanta denbora guztian, baina dago grabatua. Bai. Zetizkaren botoi Zetizkaren kanta! Zetizkaren kanta! Zetizkaren kanta! Zetizkaren kanta! Ba, eta hemen Rod to Rowan, esan zuten neko, neko garaitxarra, zati, izan zuten ba, neko fam, familia arrasko el ziren, eta neko, ez dait, Depresioekin ibili ziren baita eta, bueno, gratu zuten, ba, Normandia erajun ziren, Horta, lasai, lasai, ba, gratu zuten. Desembarkatu zuten... <laughs> Desembarkatu gabe. Oh, oh, oh, oh. <laughs> Ta bueno, guazen zutera kanta. Ta gero esplikatuko neko bitxikeri galanta dela. Ta fuertea. Bitxikeri ez da joieria. Bitxikeri... <laughs> Zetxarra, Lucy canta. Lucy canta. Lucy, Lucy. nahiko da, bez? Bai, oso oso lasaia, bai. Nahiko... esan duzuen nahiko melankoliko jarri ziren, gara itxarrak eta... Ba, norbait. Ba, Mike Potzolok egin zuen oso kanta bat, oso polita, behiltzen egon bere gurasoak. Major ah. Fangier, oso ikaragarria. Ikaragarria, ez da? Mortitza. Oh. Bueno, ba... Bagoitza bere sentimendu eta modu bai, desberdina, bai, dauzka, bai, ez? Batzuko beto besteko kerrago. Bueno, ba, guaz esatera... <laughs> anedota bat eh ba, diskon... Txikeria Bai, <laughs> beti esaten den dut, bai. Horregatik <laughs> Ba, ba, bi, eta zazpiko iraian Baixu jolea Mike Quinn Baixu jolea, bati Baixu jolea izarbet ikortaten zaie Eran los putos amos bai. bueno, ba Beha zeukan sonambulismoa Eta, bueno, zeon, ba Oporretan, Frantzian, Eta bueno, ba, esatu dute, ba, son, e, sonambulo zeonian erori zen, eta hautsi zuen lepoa, eta be bizkarrezura pixkat baita. Eta paralitiko. Baina zen il... eta gero recuperatu zen, gero gainera. Ho. Baino, zer gertatu zen benetan? Zer. Zer gertatu zen? Esaten zuen, esaten zuten, ba... <laughs> es. <laughs> esaten zuten, ba, hori... Eh, Erzela ba, leio batetik sonambulo zegoela. Baina gero bera esan zuen entrevista batean, ez zegoela sonambulo. Mozkorra. Eta horrezela, gabean mozkorra, uste zuen, <laughs> bai, uste, zuen, ba, leioa, e, bueno, zuen lehen pixuan. Eta juntzen komunera, eta uste zuen, ba, e, komunea, komuneko <laughs> batea, Gerraza ematen dikun bakarri pentsatzea, <laughs> bera nola joten sana eh? Joten da kumunera, uste du komuna dela, ba, <laughs> lehioa, <laughs> uste nola, dela ba, kristaleko, kristalesko atea, dela ba, eh, kristalesko atea, dakala komuna, ba, junzen horrela, iraiki zuen, junzen baino, todo la... Eh, decidido. ta horraka, erorizen lehen pixuti bera. Baina, ez egon sonambulo, ez moskar Moskara egin edo, ez dakit zen miripi, ez dakit Baina, eta eta egin zen, ba, ia buru ereki, bizkarrezura, ez du, hau txiz, lepoa ere, baino Ez dakit Ez dakit Naiko, naiko, ba Horre di bitxikeria eta hor lako gauzak Supergraseko ahi, eta egin nola biziz Ba hemen, emozionatu gara pixkat, ez da genuen duela amaos minutu Horendik kan lehenko dizkan ginen eta ja, ba, azkenekoan gaude. Azkenekoan tita, eh, minututan ja. Hogeita mazaz minuto lehenko dizka da Bai, eta orain, ba, bigarna bai. ez, irugarna hau, eta jazta. Hemen ja gaude azkenekoan dizkan. Azkene bai. el tokian. Azken dizkoan izena du, Diamond Hu Ha. <laughs> Diamond Hu Ha. Eta zerratiz izena, moda hop, baita berdin izeneko kanta bat. Ikparak izan gaitik. Zer da Bitxikeria, Daiamon. Oh! oh, oh Bitxikeria, oh. Daiamon! Oh! Oso kuriosa. Ju, ha! Bueno, izan zuen bat, dizka hau, arrera zo ona. Zati, baita, bueltatzen da, ba, behien lehen dizkaan... Diz, lehen dizkaan soinu berberetara. Eta, bueno, jarriko, ba, kanta bat. Piskat Brit popagoa esan dezakegu edo Shit popa Ez dakit, eh, agian ez osoko Big Brick la, eh, ladreiu edo, ez? Ah, popa Bai, bai Bai Oen, bai. ba, aprotxatuz ba Eskirol Oh, <laughs> eskirol Ba, esprotxatuz ba Bukatzen dela kanta Ba jarriko du Bad Blood Ezeko kanta Go Goearrek zintzilik usten ez bagaitu Goear Juan ah, Belaria ez, ah, ondo da. Bad ah, I'm losing sleep. So I walk these dirty streets. I heal by blood. Run through this neighborhood. I don't get it. This bed ain't filled with romance. This life ain't living. It's screaming in my much too late blood is strangled whole Bueno, <laughs> ez da izan zunda noi. <laughs> Alonso mierda. <laughs> vale. Ba, bueno, ikusi gune da, bueltatu diren beren... Beren sustraietara. Bai, beren sustraietara, eh? Sustraiera tu dira, pixka bat. Bai. Sustrai kolina. Aupa sustrai. Aupa sustrai. bai, ni ustez, bai, bueltatu dira bere bai, senera, eta... Ez dago... Eskertzekoa da. Ez dago inolako dudarik. Bai. Bai, bueno, bitxikeri. <laughs> ba, bukatu pixka talde honekin. Hori da, kido jarreko dugu orantxe bertan. Bai, bueno, ba. Orain, azken orduak eh, kontatuko ditugu. Ah, bai, bai, etzen leukan bitxikeri bat. Pi, pi, pi. Bai. Etzen leukan bitxikeri bat kontatzeko. Zer bitxikeri? Ah, ah bitxikeri hori bitxikeri bat. Asiran, asiran esan duzu, eh, entzuleak entzun... Bai, ba... Bizaztiguten. <laughs> Ba, ba, bemila eta behatzi urtean Hori da ba, behien zazpigaren diskarekin Jodetu Release the drums Osondo Ezenekoa Ta, bueno, neko istiluak izan zituzten, ba, taldeko kidekin artean Ta, ez zitaioa batei gustatzen be, besteari Ez iaia asistien Ila, ila, dena gratu dago Fatada agian, abesti baten, zati bat agian Baino ez dute ez atera, ez da eser entzun, ez da, ez single bat ez eser, eta jarritzen du hor, eh, bai, esan? Loser. <laughs> esan lan, eh, loser. Bai. Berein ikambikak eta sortu dira eta horretik ez dute ez diska atera. Bakarrik bezperatu bat, berri horren ofexera bueltatuz. Azken, azkeneko diska, self-entitled, grabatu zuten aste batean. <laughs> Aste batean? Aste batean, kate guztiak sortu Eta zer uste duzu formula bateko... Raikonen dios. Ez ez ez, No Nofek... quote. <laughs> Eh, no fake No Aste batean. Aste batean. Noiz atea dut, eh? Aurten. Aurten. Rebatu zuten, eh, eh da, otxaila da martxo artean horietako aste batean gaina tipua, joa grabatzen zuten joaten zen de fiesta eta horrengo egunen jarraitzen zuten grabatzen oh. Oetzen ez nola no, no, joan ginen nofx ikustera Ah, bai Zer bai. nolako saio potoloa eman zuten Berriro ere, sofa jarri mesedez. Hori da, bai. horre <laughs> Hori gogarazten dit beti Ez da, beha, sofa mesedez. konzertu mesedez No mesedez, tio zen la hostia hori e, Eta mesedez konpondu eh, ah, bai. aizea bo, eh, botatzen duen masina Bai, egiten zuen soño pila bat, tio Ah, eta esan hori, zer azken diskoa? Bikaina, bikaina oso ona. Beste baino hobe. Tolei sanzo bai. tenían barkatu noiz hasten da kontzertua. Ah, bai, Mantirolei fitxak sartzen du. No, no es na kontzertua hori. Tauri. No, no, no, kalditu si zuten suri ta garozuk neri. Ah, ah, pues ez da A ver, Uri, noiz hasten da kontzertua. Ah, eta ah, bai. plangero eran zu su eta jarraitzen zuen hitz egiten neskak, no sea que. Nik uh. dut hor. Etorkizuna dagoela. <laughs> Oh, bai, pai, sekulako oh. etorkizuna Nof, nofseko azken diska, ez, ripped diska bezala, ez? Sekulako etorkizuna hauka ripped eta zu heavy pitin zu diska. Bai, bai, azken disko asko zaubia baina bueno. Inigo hemen entzuten gaitu bai, gai baitu edo peio e, urik esaten den bezala. Gora heavy pitin zu diska. Ez, ez, azkeneko diska da onenetakoa. Bai, azkenekoa? Ez, onenetako ez, baina badago... <laughs> ah, no, no, bai, dago bastante ondo, tio. Azkeneko irudiskak diskak edo baino beto bai bintzat. Utsi dire de parida hasta hola, eta jarri dire serio ba, Baliteke, ba, hainbeste Eta azte beten eh, Moskorrean dute Pues dago bastante ondo, tío Eta bai. letra da kateolako sarkasmo politori Arrapatu berza jo, bai, bere bai. puntua Nola, nola maitu berda gerra, iruro gehieta mabi prostitutarekin Neko letra sakona Bai, bai, bai, bai. Madre Gerber pega como Ah, bai, bai, bai Ah, ez da Así es en tutenta. Oh, letretan pigatzen. Tuche. Bai, bai, bueno. Zen figatzen da hor letretan, eh, letra Uri, eta zen gehiago, crickly. Ne letra jolaz ez una mierda. Nola, Kashmirreko eta... Ah, bai, bai, bai. Irakurri dut gaur Facebooken, movida bat, dela... La eh, irurogeita marra markadako letrak, eta jarrute adibide bat eh, Led Zeppelin, Kashmir, ez? Da, letra bat superkurratua, eh, no sege. Gaur egungo letrak, ez da gizeta aldena, eta atzo osteguna zen gaur ostirala, pialarun bata, eta igandea oso ondo pasako dugu. <coughs> Bikain, horrek eh, usten du, irakusten du, non dagoen gaur egungo musikaren listoia. Bai. Ba, edo zer saltzen du. Simpletasuna eta eraginkortasuna. Bai, bai, oza, sea, bihatzen da, nola zen hori, los mikrofonos, eh. Oh, Ole, oh, hemen talde honak hemen jartzen diena dira bai, azken bai. eltokian, entzun azken geltokian Hori entzun azken, <laughs> entzun California radio Ez entzun zirrikitu dadik, metal garrasia, ez ez, azken geltokia <laughs> Bueno, baita entzun, eh, baina gutxiago eh, baita... Bai, Sobretodo guria Baina entzun pixka gutxiago, <laughs> gutxiago Gutxiago, bueno, ba, entzun Saia bukatuko gu, ba, behien single Lehen jarri duen hakin kauk bai dezpaer Buuu Eta bueno, ba goazte arte Eh, jarri <laughs> hori berriro Eh? Jarri hori right berriro ba, Eh, ez dago jarriko, ez dago jarriko, ez dago jarriko, ez dago ez dago jarriko, ez dago jarriko, ez dago jarriko, ez dago jarriko,